noktası siyahı yani emperyalizm rojelata navindi ilgili ve her demet xwazin bi egemen bi mesela petrolü. Petrol e, tabi betir satsalı e, ketiği gündemi. E, fakat e, zede e, yani xwedî giringi. Hatta haji tevgi gelek e, lekulîn û legerîn û daxwaziyê alternatif enerji. Hani fakat heji şey, e, enerji ki garip petroler alternatif bi ee, giringya petrole gem biki dernek et. Ee, sanayi <coughs> sanayi gran merkez avi var. <coughs> Arabe, tank, top, dayare, e, hemu sanayi gran. Aracın, mezin, ege, butona, evcer lazımın, butona hessin, çelik, ev tiştana evcer lazımın, hamur hoca vay. <coughs> Deme davi, Çin, Hindistan, Rusya jî. Gav bi gav hinek alî sanayi de gav avêtine fakat ji ki gikaribin bi roja ava bi taybetiyê Amerika o e, Avrupa re e, rakabet bükün he gelek zaman var lazım lazim. sanayi üretim de cihanê de Seresadi betri penci Avrupa Amerika ve evana her roje bir milyon varila petrol cer lazım. Her roje bir milyon varila petrol cer lazım. Yani milyon tane na. Amerika carna yani her valateki roje milyon varil jetkir. Demek ki rojane harcamavani petrole betri milyon varil. Mutaybeti valateki bak Amerika. Rezerve petrole cihan idi. E her izede, her imezin lüküden rojila danavin. Kapasite üretimi a Suudiye roje 7 milyon varil. Kapasite üretimi. Tabi hem kasa nafroşe, jberge sinor hani. Örgütek e, heyna ve OPEC ev sinora belirdikim. Fakat roji kar 7 milyon varil kapasite der. İran roji kar 5 milyon der. Irak roji kar zede 3 milyona der. E, o gelnek derelidir. Gaza Hozay, Gaza Hozay, Mısır, İran, gerek ola değil. Hatta mesela dici cina dibahsa petrola kalitelidikin, kalitesizdikin. Mesela ha Libya, Libya e, evci kapasite ve helberine a evki a e, petrole zedeyin. Fakat taybetmen diye ve petrole. Petrola sıvıkın. Petrolak dedi e, var evi zede bejin tişte zede madden zede e avetneti tunene e, bi girani zû refîne dibe gaz dibi mazot dibi e, benzin ji bo vê hîn bêtir ser heydi neticê de evana zêde ne e, belirleyicin ama esas de petrol heydi Nav petrol xwîna damarê sanayi Avrupa û Amerîkayê xwîna wê dema xwîn kêm bi e ev sanayine hoş bike. U her tehlika ser petrole çedibe beremberi ve droj avadı kriz çed. Fiyat bilindi bin. U pırs girek ekonomi derdik. Fiyat bilindi. Jiboy ve her demet xwazin ki sisteme ki siyasi ha drojlata navin de hebe ki ev sistem rokej roja ne be astengli peşya ki petrol ki serbest beherki ber roja ba. Silahı petrole hatta naru rojhanat ne xebtandik. جارێکی خەبتان ئەوژ پرسگرێکی جدی چێکردن ciddi بوو Ken gibi bu. دەماکە عەرەبە demek اسرائیل شەر کرد عەرەبە ji Suudiye xwestingê ixraca petrolê bide rawestandin û rastî ji deme Kurd da rawestandin bunalimekî mezin çêbû cîhanê bunalimekî mezin çêbû heta di salê berî wê de jî şêst û hefta bu, Suudiye hebû ez bawer Melek Feysel bû yekî pir xerab ajan bu yani resmi ajan bu. Mesela Cemal Abdünasır, Cemal Abdünasır her demet beji ev Suudi gere petrol epsekinin. Ev Suudi gere petrol epsekin. Ev kral dibe dibe met tiştek ji Abdünasır famnek. Dibe meni zani bu petrol çiyi yabancı hat nişani men. Meni zani bu em derhin jmer derhistin. Meni zani bu em bifroşin jmer difroşin. Paya kodigrin emeci dinme. Emi çima kutluk. Yani ev silah çaval diji roja ava ji bo berjewendiye dozaxweyî merkezî ji bo Filistin ji bo doza Araba bişuxulînin bir ne nebirine zaten misyonekî wanî wertune ji ber emperyalizma bi destê çekirne, çêkirine ji bo vê yekî bi destê xwe çêkirine çaval dijî xwe bidin <coughs> di hefte û sisya de zorlama tiştekî hakirin ama geçici bu fakat tevoloji zorlama ki mezin çekir ji bo emperyalizm çi alaqe petrol bi nêzîkmînê Emperyalizm emperyalizme drojilata navinde. Emperyalizm endüstriyalizm. Yani yekjini geveyi sereki endüstriyalizm. Endüstriyalizm petrol için. Yani sanayi petrol etmişti. Petrol cidvirdey. Nahaş boyu ve dizayn, darbe, guhertin, çekirna rejime kukla. Bir girani jijboy çi? Yani yek sebebi ve sereki jijboy çi? Jijboy ge ev serveta balkeş u heja ne kev deste kesin grokeji roja vak şantajın beri şey emperyalizm şey var. Bu bir emperyalizm damat bin rejim ekinek ister koçu kurt bu bahsa petrol ekir, bahsa kamulaştırma kirna petrol ekir, bahsa şuglandına silahı petrol edici roja vakir hemen destlanin dastin datin. Ledana Saddam jiboy bey müdahale ditirci elsa rojina tanavin jiboy bey. Jiboy bey ev ev ev silah giring û ji bo ev silahbrengekî ciddî di çerçeva bercewendiyê herêmê neyê xebitandin emperyalizm hemû rengê dîzayna di vê herêmê de dike petrol pir bi bandor mesela kevin yani pir ee, kevin evkek heyî mînakek heyî na Ürgütek heyî navê opekê ev Ürgüt Ürgüta devletên gê petrolê ihraç dikin navê wê ev yani kısaltma navevi küçük o peki navevi berfire örgüta devlete petrole ihraçtık. Kinet van devlet anadı? e çıkasa zede ihraç bik havkasa bandur Suudi, İran'e hinek valatin ditirin. Ege ege petrol avan. O pek çit ki dibece ev ev devlet mesela gere 2 milyon varil der xroji. Editir 3 milyon, editir 4, editir 1, editir 5000 hazar ve bir şekli bellidir. Bu için ki bu iki fiyat bu xerabi bandor nebin. Mesela mesela Suudi kari 7 milyona derha ama 5 derha. Jiber çi? Jiber OPEC jir guti geret zede 5 derha. Eğer zede 5 derha petrol erzan. Ha. Demek petrol zede erzan dibi. Demek petrol zede erzan dibi. OPEC le hevrudnen çitkin. Dibijin emi üretim ekken bikin ji bu fiyat zede. Disalen haftaydı. Disalen haftaydı. OPEC le hevrunish gotin petrol zede erzan buyi. Em gerek üretim ekiyen bikin, jiboy ki fiyat bilind Saudil dijider. En zede o fayda jed bin amal dijider. Jiber her izede e petrol difroşu Saudi dijider ket. Çimo. Vezir e petrolü e uçavi Saudiye navi Ahmet Zeki Yemani. Jepirsin gotin ve çima tev OPEC'e Karar nergir gumun üretime gen bikin ji bo fiyatê petrolê zêde Got nihal İtalya hilbijartin. İtalya e jî wî çaxî komünîsta dengê mezin tê danin carna nêzik dibûn gibi bir iqtidar. Hêz Partiya komünist kurt bû İtalya. Got gut İtalya seçim egem em em üretmek yem bikin. Petrol baha bi e kriz çebi bi Avrupa'da. Kriz giçe bu li İtalya e komünist fayda cebi binin. bir şekilde eden gevan zede bi bi e bi bin iktidar. Jibo evi mer. Dikkat bi geçava sistem er dikabit. Yani esas li gori bercemendi xwe gerek yem bikran jibo fiyat bilind baba. En zede perejer vedgarin, karjer vedgarin. Ama jbergi sistema emperyalist bena xwazin Avanajı jil sistem çi var tuhazı, wan rengî hareket. Ji ve mesela petrolê rojilata navîn de yani yek ji sebebê ge emperyalizm yek ji sebebê emperyalizm ciddi ser ve heremet mesela cavgani petrolê mezin dondire ve haremet. Nokta çara mesela İsrail yani parastina İsrail. Na ji bo roj ava İsrail giring rojilata navîn. Ji İsrail nexwe temsil dike. İsrail vekilê şirkete kapitalistî navnetewî vekil. Mesela vekil aynı vakte ajan, değil mi? Bina ve yabancı ajan, vekil, ajan. Yani egi mesela cik jmerer dixebit. Vekalet, yani İsrail vekalet. İsrail bu vekalet bercewendiye emperyalizmet rojhilata navîn didmeş. Ji bo حمو رنج تهليكي لسر إسرائيل جعل أمريكا ناين قبول جعل إنجلترا ناين قبول جبوي جي güvenlik İsrail de garantiye de be her demin. Rojelata navin lavaz demin. Jiberçe. İsrail ve kuvveteki askeri rojelata navin dibin tehdit ediyle. Çeki ve nükleer hani silah ekibi uçağa pır berfire hukurt heyi hezeki ve istihbarat mezin heyi ekonomik ve Ciboy ve da ali askeri de her deme herem edmin kontrol edil. İsrail garı vikari bir kişverçe bağ ve civakib herem ertun. Yabancı yani. Hatta naci yine av yabancı der basnek. Jider verdi habit. Yani ere ere vana teki rojrata navine ama sistem rojavay. Yani bağdiye sistem rojavayız. Ha buna İsrail çitke. Ha buna İsrail her demet rojrata de ravşeki avarte değil. Herkes herkes davranış yapıyor İsrail izah edilir. Mesela سیستم سردست آ عربا muhalifat kujê çima dibêjber İsrail. Yek aliye, militarist, şovene, erkçiye, hamu xerabiye xwe çi izah dikib İsrail izah dikir. Ji ber İsrail dijmine me İsrail tevessuî, tevessuî yani çin, yani ferehbûyne, ya çi, ya yayma, yaymacı, ya, yaymacı ne olur? Yayılmacı. Mesela Zaten henek söyleme Yahudiya cihane ve ve ve narine terdikin. Mesela dibeci hudude İsrail ciferat hatanir. Nil. Yani cemeniyle hata ferat hudude İsrail. Ev got ne var? E, him beter kaygı gelaç edikin. O de sistema arabaji jve fayda edikin. Ulser ve esasi millet e, e, dide e, kerkirin yani dide sekmandin jiberçi dibe ev devlet hatik me hemû qirbik mecbur terak istila bike erdame bigire ji ve muhalefet aste refaheyê Koşiya jiyanê evana hamu gereksizin. Amuhum muhim em hebûna xwe parêzin berember İsrail. Ji her tişt fedayî wê. Ve bi rengî dinamîkên civakî rojhilata navîn ev birinci sale hiç hareket nak. Sebep hareket nakit çünkü hareket ekip çok dinamik e civaki de ba ajantiyete suçlamakır. Demek ki emperyalizm behabun İsrail dinamik e civaki drojelatan avin ravastandır. Yekji hebuna İsrail de bir ser sebebek civaka rojelatan avin nikar bukha nubik. Öncelik ve farklıyne. Öncelik e civaka rojelatan avin ne nubune. Ne çağdaş bu yine. Ne ekonomik refaha. Öncelik eve güvenlik. E demek öncelik bu güvenlik çidir be? Civak perçedir be. Yek de bu polis, yek jî de bu potansiyel tehlike. O viren gittim hev duxu. Jivoy ve emperyalizm her deme duhazı İsrail bu Paris. Her deme güvenlik avı tehi garantiye. Jivoy ve demek binar rejimek. Ha bu navid bir tehlike ser İsrail hema erişimi bir aracı midik. Ledana Libya, ledana Irak'ı, ambargo ser İran'ı, o gelek e, şevazin ditir. Politika gitser Mısır'dan meşandı. Hamuji yekiş sebebi ve yekiş sebebi ve jim parastına e, güvenlika İsrail. Nokta penca Aga emperyalizm drojhelata navinde esas digri u evji pır muhimi. Yani ev nokta pır muhimi girin gel serbise Mesela Şahristani emperyalizm Rojenatlan abin vak antites famdık. Vak antites famdık. Yani zanık antites. Yani zanı gehezeki dijber. Vak potansiyel. Jberçim Rojenatlan abin hezeki ve direnişe. Hezeki ve berhodane. Rojenatlan abin orijinali taybetmendiye ve kültürel fikri, zihni, ek pala xwadin kurbuyna diroke heye, jibuy veji ev proje modernizasyone, proje liberalizekirne, yani proje vak rojelata navini mezun, rojelata navini nu, proje jnu edu dizayn kirina heremi yankıya xwe dinava gel dinagir. Ev çelişki ki kültürele, çelişki ki kültürele. Her demi öz tarih, gelenek, bu taybetici gelenek var temiz, insana dikşin. Mesela ilginç дружината на виндмне. Хаму дунья همو دنیا ام دالی موزیک اد بگیرن ده همو دنیا اد موزیک آب که موزیک روز آوا حاکم دو بل ژاپنیا حاکم دو بل چین حاکم دو بل آفریقیا حاکم دو بل حاکم دو بل او ایدی او که ناچ یعنی بر به gelenek abi kes nama paştı zibir. Ama em mesele kurda hesbin, e, kurda araba Müzik roji ava huzurê nade insana û zêde ek yani yanî balkêş O û divan salê dawî de bêtir di alî muzîkê nava kurda dihayî di nava ereba betir bêtir berbi <coughs> evke berbi orijinal ve vedger. Demek ki evna ve alternatif ciber çi. Ciber ev herem zamanı barane ve cudan. zamanı berfe ve cudan cemê wê cuda diherik. Însanê wê ferqlî dijî. Ji bo vê tiştek huzurê bide însanan rojava û derê dîtir aynî huzurê nade însanê rojhilatana. Mesela rast dibe hinek tişt hene îro di kanalê televizyona de yarışma, o tarzın tarzının hücum müzik ederken fakat geçici yazdı beşim belki. Yani zeden enlemeyin. O zede bu var mı? insana razı nakit esastı. Nizam henek çavajel çapkat hinde fakat yani zede yok nak. bersi ve nadı bersi ve nadı. Disa dali tarzı jiyanet. Mesele de be henek e, çarpık şehirleşme çe bu ben de çerçeve van bajaran adı gelenek hatı bin vanda kirin dibi. Ama ne bu modelek jiyanet roşilatan adı. Dunu garip modelek jiyanet. De neticede proje modern kirini a kültürel, a civaki, حتی آسیاسی روشلا دناوین دزدب سرناک امپریالیزم وید بینه امپریالیزم دزانه روشا وی هرمه نه وقت تشتگی نه وقت درکی دیدره یعنی انسان بمبار خود پیچی خود تقینه اب بمبار خود پیچان و تقاندن نه فناتیزما اسلامی نه فناتیزما اسلامی Ev nırkandın etbecin fanatizma İslami ne rastı? Mesela Havana Zilan ne İslamcı bu? Ne İslamcı? Dıvırdı gelenekli berxweddi. Çi gelen? Mesela tarihaki insan kabul nakı ev tarihi be belekirine. Jiboy ve hazır o amadeyik xwe bitakin. Yani be ve neş duve düzeyir ev kekey bersivdayinek. Na ev e, tabi pirs girekeki jiboy rojava. Rojava bu ordiya xwe ket rojela da navin de duroja gemiye xwe hezar nehsîd û hijda gemiye xwe tije esker kirin derbasî Iraqê bû derbasî Sûriye bû derbasî derê bu. bû kesî nikarî bû tamam Ekonomi talandık, dike û heta talandık. îro talan dike kes tiştekî nabe yani cephel du cebhe dişke kes tiştekî nabêje ama tiştekî teslim nabe ew ruhi, ew hêza ruhî ew teslîm nabe ew li berxwe de mesele Irakê ew li Afganistan ew li berxwe de yoksa mesele çek ordi durojal berxanet. Yani dema gid ali askeri de işgal pekti. Dema gid ali siyasi de işgal pekti. Dema gid ali ekonomi de talan pekti. Eğer ev işgal kirina askeri ve siyasi talan kirina ekonomi be be işgal kirine ki ruhi tamam ne be serkeftin ne garanti edey. Serkeftin o emperyalizmet rojelatan navin. Eğer bi serkeftinekî ruhi, ideolojî, kültürel bi tamam nebe ev serkeftina îro geçici. Ne garanti, pê pê nerazî, têrê nake, têrê nake. Ji bo vê emperyalizm dixwazi vê ew bike. Divir di tekoşînekî Yani faktorekî şehristanî ye. Çi ye? İmhakirina diroki, dîrokî ji nedîtîv nêzik bûyîn biçûk xistin rencîde kirin, hov kirin انسان انسان وی یعنی بهل گبرچاو انسان خوشی رش ببه insan ایدی aidiyet خوی وی çandej bir bike o tamamen de aynı kültürel ideolojik de asimle bebe bebe perçak rojava bibi şekli işgala siyasi ve askeri serdiker ji boî ve şerel modernite muhime, şerel dijî modernite muhime. Mesela dışarı kapitalizm kapitalizme bir ama dici modernite ne ki? Dini kare bir şerif serbukı. Çünkü kapitalizm mesele serdik evi. Diş tek nahil kapitalizm tamamen bir, bir egemençi demek modernite vinek abi. Yani demek zihniyet ne kar, demek tarzı jiyan karı bu karı uçağı aluzu derdik. Cibayla şerreten el dici kapitalizm yap, nave proleter yap, nave kede terinak. Şerrel dici sümirgecitiye terinak. Ev şer gerek hezekvi zihni fikri hep. Yani ali zihni de gerek ama emperyalizm ne? Da davranış da emne yakbin, da ali tarzı jiyan emne yakbin. Tarzı me jiyan ev bi. Zihniyet ev bi. Davranış eme ev bu eme diya bikin ve tekoşin etke ve tekoşin eme balay. Encame nagri. Encame nagri. Na yek ji pirs girek ame, yek ji pirs girek ame sereki vek örgüt, taybeti ji duba kurdu. ki em, Dici kapitalizme şerdikin, dici dagirkeriye şerdikin ama dici modernite hemşernak. Tam tersi ve modernite temsil dikin. Jibin emige xo hatta serif. Bu tarzı yani, bu biçim, bu nezik bu nej mesela, bu nezik bu nej birey, bu nezik bu nej civak yeri modernite mesastık. Eveyad bir ser sebebi sebebegi em nikaribin. E, yani em tarzı jiyana roj ava benimsemedikin, o em dici ve şerdikin. Oysa ki şerime kengi meşru, kengi gerçekçi demek em tarzı jiyana rojhelat kabul bükün, müçahim betir. bu ahlakı xwe, bu toplum ciddiya xwe, bu komünal de, nırkı komünal ek pala xwe deye, bu fedakari, van tiştana mere garip ev bu cevher parastın, biçimna, ev deheligi şer serkeftibi. Jiboy ve emperyalizm anat şerre xwe ildici rojhelatan avindi, mesele şaristaniye Yani şere şaristaniyedik. Çıtkı bombardımanek ideoloji kültürel pekti. Bombardımanek ideoloji kültürel pekti. Jibun ki insana felç bike, jiko ki vani diroki kut bike, güdva pe, güdya peş bike, garize peş bike, bireycitiye peş bike, tüketime peş bike ki. insan da bu kole kapitalizmi. <laughs> Ve gıçağı mesela li başûrê Kurdistanê dikin, Iraqê dikin, li cîna dîtir dikin. Benek argumanê heta ilgiya civakê jî dikişîne cinsel, çîtiyê, cinsellik, nizam bireycîtî bi van tiştan e. Dixwazin ki felc bikin ki heza muhalefetê nemîne. Muhalefet çi bi? Formalîte bi. Ji bo kursiya bi. Ji parlaman, ji belediye bu amir, ji bo pay bigire i نجبوی bu kar. ها امپریالیزم bir şerit. Evşer bu emperyalizme stratejik ilkesel, jiberçi ilkesel, jiber tırsevi hem. Tiştek en bahs dikin rojelat Ne derek ididir? Tabi merhaba çuk nabin, Afrika çuk nabin, deredip çuk nabin. Ev <coughs> insanın. Ama rojelat anavin ne Afrika'yı? Ne hatta Çin'i. Rojelat anavin coğrafyaki stratejikin. Rojelat anavin imkanı maddi mezinin petrole rojenata navin nüfuseki civane nüfuseki civane muhim ev nüfusa civan nüfusa civan her deme potansiyela şoreşe ولا تكتل zedet bin بن شورش دد و شورش ایرو دروجلات انابین دیجی ürüne cuan ayış verçim, cuan heza isyan esereki, ufuki yüfrehtiri, liguri gelenek ana xaz biji, duhaz tişte heyder basbike, demak bu astan garu brudmine şoreş eçi, şoreş aşestu haştaj sebebi öpür buna cuana bu. Jiboy ve duvaktega Avrupa'ya ihtiyar dibe, Amerika'ya ihtiyar dibe, Çin'ye ihtiyar dibe. Maşallah rojla tanavin de bun, enflasyon çek. Derek vak mahmur nüfusa ve hat 3000 öğrenci ilk se hazar öğrenci ilkokulu hem. Daha mı tariha dünya yetişteki hattını. Yani ev pot potansiyel hezeke. Demek ki mevki coğrafi, imkanı maddi, nüfusa cuan, evana hemmu ev tişte maddin evana jî evkekî maddiyê tabi evana hemû eger bi kokê xwe dîrokîr bibiniye wî çaxî proja şehristaniye derdike ve alternatif derdike yani heza moral peyda bibe zihniyet heza moral üstünlüka psikolojik demek ev çê bibe wî çaxî kes nikare zabt û rastîşlatana bi imkanê xwe madî bi hêza xwe ciwan coğrafya xwe stratejik u bi hêza xwe gişte haristaniyetê hêza moral agir kûraniya dîrokê dibeşirtî evana hemû derkevin ve bi rengekî mukemmel di çerçeva projeyekî komînal zanistî bi hev re bibin yek wî çaxî dibe alterne ji bo ge ev nebe ji bo ge ev nebe emperyalizm di hundirê mücadelakê de şerildî jî PKK jî ev şerildî jî PKK Em dikkat bikin PKK eylemeki askeri dici Amerika ne, dici Fransa ne kiri. Tam aksivi, Serokatiş notu pencada ev gut. Artık zamanek sosyalist singe sing cebhe cebhe şer bikin nemayi em dinav hev gerek. Notu pencat serokat gut. CIA ve zane. CIA zane ki PKK carna çıgara kadaga giriye. İçki tamamen kadaga'yı devjebert uyuşturucu. Ama her roz rapor eke derdike, deviz PKK ticarete uyuşturucu ki uyuşturucu et habitini. Jiboyge kriminalize bik. Zanik PKK vantiştan ana. Zane eğer dici cinadi çevt şiddet hati meşandın jic der bir perspektifi PKK hati meşandır. Vecid zan. Çünkü PKK rahnedayın etti. Ama rağmi ve terörizet ki, kriminalizet ki, harap dedi nişandan jiboy çi. Jiboy PKK خودی پروژه ev proje li dijî bireycîtiye, li dijî tüketicîtiye, li dijî gudubûyîne, li dijî van tiştanê han komünale, Toplumsal, demokratik, li ser esası heza maddi rojilata nabin û heza zihnî hevdû gire û vî şeklî takandina geçekî ji bo vê ji bo vê êriş li ser pê dike tenê nepekeke êriş li ser hemû hêzengê ji dil û can rastî dixwazin civakê xwe temsîl bikin hey ev êriş ciddî ve eveya perçak ji siyaseta emperyalizmê derbarê rojilata nabîn de Ji bo vê emperyalizm çi dikir rojhilata navîn de miliyet çî tîye, cinsiyet parêziye, dîn cî tîye, bilim cî tîye van tiştana xurt dike û evana ne tenê wer binav qaba dibe ev bilim cî tîyî bigirin, ev cinsiyet çî tîyî bigirin. Tam tersi wê en zêde xwe özgürlük çi di nîşandan. Di alî cinsî de jî, di alî cinsiyet çî tî de ama îro jine Iraqê sed carî xweziya xwe Çünkü Irak, Irak serenserî Iraqê buyvek adeta cikî fuhuşê eftenê na artık welatê derdorê jî îdî birengekî xerab îmacek hiştine jinê ya işte azadiya jinê gianî ji Iraqê ev hemû xizmeta projeya liberal dik al ser esasê bireycîtiyê ez eziyê perçekirina civakê inkarkirina civakê ki insan bu güdüyo xwe bijî ki emperyalizm karı bu kontrol Armanç ev milliyetçiti zamanı Saddam da havkasa sünni şah şey hevdun etkuştu. Havkasa Kurdu Arab hevdun etkuştu. Havkasa Hristiyan net hatın talan kırın okuştu. İşte ve proje yaptık, da dayatmadık. Evana tabi pırsgireki ciddi partini, jboy ve beraberi ve tabi giringe bir proje, proje zelal em dakavin meydanı ki lidici ve proje liberalize kırına heremi proje azadiyen peşbuk proje azaliye Dici modernite kapitalist tabi. Ve bingeye koyu komünal özellikle. Ne dici beyim? Eveya bir esas begirtin e, misernek edin. Bir bir şekilde emlevnarın demek ki emperyalizm gelek sebebi ve hani? O gelek şevazeveyi gehegemonya lisar rojilatan avim bir hene. Hani, fakat bivan çarpınç noktana meret ki çao var e, yani him betur somut bükü e, perçekirin tohum peşin perçekirini her demi heştin. Yani ev çelişki sunni nava devleta adı heştin, Dini mezhebi. Coğrafya stratejik u servi esasi muhavale egementiye. Çavkani enerji u taybetici petrol. E, Parastina İsrail u e, engelkirina proje şahristaniya demokratik a projelatana. Ev nezik bu ne emperyalizmi. Pak beramberî wê wek alternatîv nêzîkbûnekî çep derket pêş demek dirêj ew kir yanî e, xwest e, hukm bikin e, li ser wê jî em ê bisekinin feqet em navberekê bidin